Iya. Bawah para hari sekalian Sekedar pro Tentang indahnya hidup di bawah naungan sunnah Judul yang sangat menarik Dan ada satu hal yang menggelitik Ketika satu pertanyaan saya lontarkan pada jemaah Apa yang anda maksud dengan sunnah? Mayoritas menjawab Dilakukan berpahala ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau kita kaitkan dengan judul ini, pengertian sunnah yang memang dulu definisi para fuqaha tadi itu nggak nyambung. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dan merasakan indahnya hidup di bawah naungan yang dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa, males kita. Gitu. dalam kalimat ini kita terjemahkan dengan benar bahwa sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek. Katakan sangat menarik indahnya hidup di bawah naungan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam berkata-kata, dalam beribadah, bermuamalah akhlak keutamaan segala aspek dalam kehidupan kita.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 Dasar inilah Yang Hampir-hampir telah hilang Dari dada-dada Kaum muslimin Sikap dan cara Beragama Beragama yang sungguh telah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cara-cara beragama dengan mempergunakan akal semata tidak berarti bahwa Islam meninggalkan akal menyampingkan akal, merendahkan akal tidak. Tapi menjadikan akal sebagai asas di dalam beragama sebuah kesesatan yang nyata dan dalam. Kita beragama dengan akal-akal kita. Kita pun beragama dengan perasaan kita. Kita beragama dengan mengikuti tradisi halayak ramai, kebiasaan manusia, adat istiadat, dan seterusnya. Seperti kita sering dengar perkataan yang beredar di masyarakat kita. Kalau disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang sunnah maka ada lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Nanti akan saya jelaskan apa makna dari sunnah ini secara lengkap. Sering kita dengar orang mengucapkan apa salahnya kalau saya mengerjakan seperti ini? Bukankah perbuatan ini baik? Bukankah niat kami ini baik daripada kita lakukan daripada kita tidak melakukan sesuatu maka kita akan melakukan ini dan seterusnya. Semuanya ini kan keluar dari ra'yu akal pikiran semata. Bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. saya pernah uh, mengisi di uh, masjid kita ini beberapa waktu yang lalu mengenai riwayat uh, al-imam al-syafi'i yang kita umumnya di negeri kita ini Malaysia dan sekitarnya mengaku bermadhab berintisab menyandarkan diri kepada al-imam al-syafi'i maka ada beberapa riwayat yang saya bawakan yang dicatat oleh para ulama seperti oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Al-Imam Al-Syafi'i atau Al-Imam Ibn Abi Hatim di kitabnya uh, Adabus Syafi'i dan di lain-lain kitab para ulama bahawa Al-Imam Al-Syafi'i selalu keluar dari lisannya qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul sehingga pernah terjadi perdebatan antara beliau dengan